Прашање број 15. Работењето заедно и любезноста на интернет е дел од тоа да се биде сајбер херој, дали е точно или не е точно.